Ya'ni yer kurrasi inson bilan to'ldi desak xato qilmagan bo'lamiz alloh subhanahu va taolo agar odam alayhissalomni hozir bir tiriltirib shu insonlarni bir ko'rganlarida shu insonlar odam alayhissalomdan yaratilganligi bilan xabardor qilinganlarida albatta bir ajablangan bo'lsalar kerak edi alloh subhanahu va taolo insonni mukarram maxluq qildi. Va insonni mukarram maxluq qilibgina qo'ymasdan tamomiy mavjudotni shu inson uchun yaratdi. Insonni bo'lsa bu mavjudot uchun yaratmadi. Balki insonni yakka Allohgagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Estaizu billah ve ma halakutul cinne vel insa illa liya'budun. Aksar ulamolarning fikri bilan payg'ambarlarning avvali Nuh alayhissalom va oxirlari Muhammad alayhissalom. Nuh alayhissalomgacha odamlar bir ummat edi. ya'ni ularda bir hech qanday ixtilof yo'q edi ular Allohning odam alayhissalom va u kishining nuh alayhissalomgacha bo'lgan zurriyotiga fitrat bilan bildirgan tavhidi asosida yashashardi ya'ni odamlar bir ummat edi Nuh salomning davrida shirk boshlandi. Nuh salomni mazhara qilishdi. Alloh subhanahu va taolo Nuh salom va u kishiga ergashganlarni kemada saqladi va tamomiy obod qilgan yer kurrasini botqoqqa botirib tashladi. mana bu nuh alayhissalomga ergashgan ozgina kemada salomat qolgan jamoadan insoniyat ikkinchi bor ko'paydi nuh alayhissalomdan muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarning hammalarini ummatlari bilan bo'lgan husumatlari yakka Allohga ibodat qilish va yakka Allohga ibodat qilmaslik masalasi deydi. Mushriklar, ya'ni Nuh alayhi salom davridan boshlangan mushriklar Allohni inkor qilmasdi. Allohni bor deyshardi. Allohni koinot yerni yaratuvchi degan sifatiga tan olishardi. Alloh subhanahu va taolo o'ldiruvchi va tiriltiruvchi, Alloh subhanahu va taolo rizq beruvchi va Alloh subhanahu va taolo koinot yerni boshqaruvchi, tarbiya qiluvchi deb hatto rububiyat sifatiga ham iqror edi. Alloh subhanahu va taologa ibodat qilmasdan qo'yishgan emas edi. Allohga ibodat qilishardi. Lekin faqat Allohning o'ziga ibodat qilishmasdi. Shu ibodatlarida Allohga boshqa narsalarni ham sharik qilishardi. Mana shu xususda payg'ambarlikning asli mag'zi shundan iborat. shirk bilan kurashdir, birodarlar. biz bizni mag'rurlantirmaslik kerak Allohning borligiga iqror bo'lishligimiz. Bizni mag'rurlantirmasligi kerak, xullas Nuh alayhissalom davridan tortib to Muhammad alayhissalomning davrida bo'lgan mushriklar tan olgan sifatlarni tan olishlik bizni mag'rurlantirmaslik kerak. Modomiki bizda yakka Allohning o'ziga ibodat qilish sifati topilmas ekan, biz la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi va shunga e'tiqod qiluvchi va shuning amalini hayotda tatbiq qiluvchi kishilar jumlasidan bo'lolmaymiz, birodarlar. Yakka Allohga bo'lgan ibodat ma'nosini biz doim darsimizda takror qilaveramiz. toinki odamlar buni o'zlariga birlamchi haqiqat ekanligini bilib olishmaguncha. Yana takror aytamiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib jo'natilindilar, o'tgan payg'ambar birodarlariga o'xshagan yakka Allohga ibodat qilishlikka da'vat qilishlik uchun Makka mushriklariga La ilaha illalloh kalimasini aytinglar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh dedilar. Hamma payg'ambarlarning Qur'oni Karimda bizlarga bayon qilingan suralarga murojaat qilar ekanmiz, hammalari ya qaw a'budulloha ma lakum min ilahin ghayruh. Alla ta'budu illalloh. Ani'buduhu a'buduhu wattaquhu wa ati'un. Mana shu oyatlarni tashkil qiladi. Ey xalqim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q dedilar. Yakka Allohgagina ibodat qilinglar. Allohga ibodat qilinglar, Allohdan taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar. Mana bu buyruqlar payg'ambarlarning asl da'vatlarining mag'zi shundan iborat. Shuning uchun odamlarning Allohni xoliq, roziq, muhyi va murabbiy sifatlarini tan olishlikning o'zi ularni mu'min sifati mu'minlar jamoatiga olib kira olmaydi. Balki yakka ma'budning o'ziga ibodat qilishar ekanlar, boshqa narsalarni sharik qilmasalar, shundagina la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi mu'minlar jumlasidan hisob bo'lishadi. Tavhid ikki qismdir. Birinchi qism hozirga aytgan xoliqiyat, rububiyat va roziqiyat sifatlarida Allohni yakka deb bilish. Ya'ni yakka Alloh bizga rizq beradi, yakka Allohgina bizlarni yaratuvchi, yakka Allohgina bizlarni tarbiya qiluvchi degan sifatlarini tan olishlik. Albatta bu sifatlarni tan olishlikdan chora yo'q. Tavhidning ikkinchi qismi va asosiy qismi va payg'ambar risolatining tub ma'nosi ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishlikdir. Buning ma'nosi ibodat turlarini hammasini Alloh subhanahu va taologa qilishlikdir. Biz tavhid haqidagi so'zlarimizni ko'pini avvalgi darsimizlarimiz bilan kifoya qilamizda, ibodatning turlari. Birinchi e'tiqodiy ibodat. Bu ibodatning asosidir. Ya'ni e'tiqodiy ibodat deganda mu'min kishi yagona tarbiyat kunanda yaratishlik va boshqarishlik shu zotgagina xos bo'lgan manfaat yetkazish, zarar yetkazishlik o'zining qo'lida bo'lgan shariki bo'lmagan va u zotning huzurida bu zotning iznisiz hech kim shafoat qilmasligini qilolmaydigan zotni tan olishlikdir va haqiqiy ma'bud bu zotdan boshqa ma'bud yo'q deb tan olishlikdir va ilohiyat ulug'iyat sifatlarining boshqalarini hammasini tan olishlik e'tiqodiy ibodat zimmasiga kiradi. Nafsiy ibodat. Nafsiy ibodat kalimai tavhid, ya'ni la ilaha illalloh kalimasini nutq qilishlik. Kim yuqoridagi sifatlarga e'tiqod qilsa-yu, kalimai tavhidni aytmasa, u o'zini islom jihodlarida qonuniyu molini saqlay olmaydi chunki mo'min kishi o'zining qalbidagi e'tiqodni til bilan isbotlanlashligi kerak bu aniqroq qilib aytganimizda iblis Allohning rububiyat, xoliqiyat, xullas uluhiyat sifatlarini tan olardi. Lekin u iqror bo'lmadi. U shu so'z, ya'ni nutq qilmadi ollohni buyrug'iniga bo'ysunmadi bu odamning kalimiy tavhidni nutq qilmagan odamning bu iymoni islomda qabul bo'lmaydi birodarlar albatta nutq bo'lmoqligi kerak islom hukmida uning qoni moli saqlanmaydi Badani e'tiqod badani ibodat badaniy ibodatga bu namozdagi qiyom, ruku, sujud mana bu namozlardagi shu narsalar kiradi. Avvalgi biz nafsiy bo'lgan ibodatni yana bir takror qilishimiz kerak. Agar nafs bilan kalima tavhidni aytsa-yu, e'tiqod qilmagan bo'lsa, bu munofiqlarni qilgan ibodatiga o'xshagandir. Munofiqlar tili bilan tan olishardi, e'tiqod qilishmasdi. Badaniy ibodatga mana namozdagi qiyom, ruku, sujud va badan bilan bajariladigan ibodatlar kiradi. Badaniy ibodatlarga roza, haj amallari, tavof mana bu narsalar hammasi badaniy ibodat jumlasiga kiradi. 4 To'rtinchisi moliy ibodatlar, moliy ibodatlar o'zining molini bir qismini ajratishlik. Moli ibodatlarning mana boshqa ibodatlar ham ba'zilari farz, ba'zilari nafl bo'lganga o'xshagan moli ibodatlarda ham mana farzdiki zakot ibodati bor. Boshqa bir ibodatlar farzdan boshqa ibodatlar vojib, mustahab bu mollarda ham bu ibodatlar bor, badanda ham bor, fe'llarda ham bor, so'zlarda ham borki, ba'zi bir ma'sur bir kalimalar bilan zikrlarni ifodalashlik bu farzdan tashqari bo'lgan ibodatlar jumlasiga kiradi. So'z bilan bajariladi. Misol qilib olganimizda mol ibodatlari o'zini ixtiyori bilan nafaqa qilishlik, badan ibodatlari ixtiyori bilan nafl ibodatlarni bajarishlik, namozlarni. Fe'l ibodatlari o'zining masalan badani bilan o'zining ba'zi fe'llarni bajarishlik ixtiyoriy fe'llarni. So'z bo'lsa mana aytib o'tganimizdek, ba'zi bir ma'sur duolarni o'qishlik bu ibodat bo'ladi. Lekin shu ibodatning to'rtta turi inson o'zi tarafidan ixtiro qilingan bo'lmasligi shart. Chunki ibodat Alloh va Rasuli tarafidan ta'lim bo'ladi. Ya'ni bir kishi e'tiqodiy ibodatni yoyinki nafsiy ibodatni yoyinki xususan badaniy ibodatni yoyinki moliy ibodatlarni o'zi qalbini qo'yishlikka haqqi yo'q modomiki o'zini inson ekanligini tanisa modomiki nauzubillah ulug'iyatni da'vo qilmasa uning haqqi yo'qdir buni qalbini qo'yishlikka buni qalbi o'zgarmas qalb bilan qurilgandir ba'zi vaqtlarda namoz o'qishlik ibodat bo'lsa, ba'zi vaqtda namoz o'qishlik gunoh bo'ladi. Masalan, kun chiqayotgan vaqtda biz namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Kun chiqayotgan vaqtda bir odam nafl namoz o'qisa, bu vaqtda bu qaytarilgan amalni qilgan bo'ladi. Shuning uchun qiyom vaqtida kun tikka turgan vaqtda agar bir kishi namoz o'qisa bu vaqtda makruh amalni qilgan bo'ladi ya'ni gunohkor bo'ladi bir kishi ayit kuni Eidi Qurbon bo'lsin, Eid Ramazon bo'lsin, shu kuni roza tutsa, nafil roza tutsa, bu odam makruh amalni qilgan bo'ladi. Shuning uchun ibodatlar o'zining qalbida bo'lmas o'zining o'zgarmas qalbida bo'lmoqligi kerak inson tarafidan o'zi ixtiro qilib olingan bo'lmasligi kerak bir kishi aytmasinki Allohni ko'p yod qilinglar degan deb o'zi maxsus zikrlarni to'qib olishlikka haqqi yo'q agar ko'p zikr qilgan degan buyruqni biz o'zimiz to'qib qilaveramiz ko'p zikr aytmoqligimiz kerak desa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'p zikr aytmagan kishi deyishlikka to'g'ri keladi chunki u kishi zokirlarning ustozidir bu kishidan ortiq bir kishi zikr aytolmaydi shuning uchun u kishi aytgan u kishi o'rgatgan qalbdan tashqariga chiqishlikka haqqi yo'qdir shuning uchun ibodatlarning mana bu aytgan to'rtta turi o'zgarmas qalbda bo'lmoqligi kerak. Ba'zi bir kishilar Allohni ko'p zikr qilinglar degan bo'lib, mana bu narsani o'zlaricha to'qib olishlikka hech kimning haqqi yo'qdir. Shuning uchun ma'sur duolarni o'rinda aytishlikka qaysi bir duolarni qaysi o'rinda aytgan bo'lsalar, mana shunga e'tibor bermoqligimiz kerak. Shunda biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'zimizni taqlid qilib chiqishiga ergashsak, shunda eng katta zokirlardan bo'lamiz. Mabodo bir kishi umri bo'yi ro'za tutgan bo'lsa, nafr ro'za tutgan bo'lsa, bu odamdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tutgan kunlarda ro'za tutgan odam afzaldir. Dushanba, payshanba kuni va oydin kechalarning 3 kunida ro'za tutgan o'tgan kishi umrbod ro'za tutgan odam mumkin vallohu alam agar o'zida shu eng katta ibodat deb e'tiqod qilgan bo'lsa vallohu alam savob ololmaydi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushanba kuni tutganlar payshanba kuni ro'za tutganlar va oydin kechalarda tutganlar deb mana ramazondan keyingi idni o'tkazib olti kun tutishlikka targ'ib qilganlar deb chiqsa e, hadislarda ko'rsatilgan buyruqlarni qilgan bo'lsa bu odam eng katta savoblik ishni qilgan bo'ladi inson o'zicha ibodatning turini tuzib olishligi bilan xatoga yo'l qo'yadi bizlarning xatoyimiz yerda birodarlar bizlar biz musulmonlarning ko'plari xatoni mana shu tarafdan ko'p odashyaptilar. Biz nafl namozlar o'qishlikka buyurilgan qatorda ba'zi vaqtlarda nafl namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Nafl ro'zalar tutishlikka buyurilishlik qatorida ba'zi kunlarda nafl ro'za tutishlikdan qaytarilganmiz. Shu narsani yaxshi bilmoqligimiz kerak. Demak, ibodat turlari muqarrar bo'lar ekan alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning hammalarini avvallardan to oxirlarigacha ibodatni faqat alloh subhanahu va taologa qilishlikka da'vat qilishlik uchun yubordi chunki makka mushriklari ya'ni ollohni bor degan mushriklar Allohni rizq beruvchi degan Makkadagi mushriklar deb tan olgan, Allohni o'ldiruvchi va tiriltiruvchi sifatini tan olgan va Allohni koinoti yerni yaratgan va boshqarib turuvchi deb tan olgan Makkadagi mushriklar la ilaha illalloh deylar deish xitobiga loyiq bo'lishdi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning la ilaha illalloh degan kalimalarini yaxshi tushunishadilar. va shuning uchun ham ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni azitana vahda yakka Allohni o'ziga ibodat qilishligimiz uchun shunga bizni chaqirib payg'ambar bo'lib keldingmi deyishdi. Ular arab edi. Ular arab tilini yaxshi tushunishardi. Ular bu kalimaning tagida nima bekinib yotganligini bilishardi. Agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan bu tarafdagi hayotni boshqa ishlarda omon omon bo'lib yurishlik bo'lgan bo'lganda payg'ambarlarning da'vati qanday oson bo'lgan bo'lar qanday odamlar bunday la ilaha illalloh kalimasini aytmagan odam yer yuzida qolmagan bo'lardi magar dahriylar qolardi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida agar la ilaha illalloh kalimasini tarozini bir pallasiga qo'yilsa va koinoti va hamma mavjudotni ikkinchi pallaga qo'yilsa la ilaha illalloh og'ir keladi dedilar agar shu aytib qo'yishlikni o'zi bo'lganda bunchalik qiymatli narsa bo'lmasdi birodarlar hasan basriyning alloh subhanahu va taolo insonga la ilaha illalloh kalimasini bildirishlikdan ko'ra katta ne'mat bermadi degan so'zlari uning ma'nosi nima degan bo'ladi agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlikni o'zi bo'lganda ibodatlarning turlari mana birinchi duo takror darslarimizda aytyapmiz yana aytamiz duoni agar alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilsak ibodatni faqat alloh subhanahu va taologa qilgan bo'lamiz agar duoni boshqa narsalarga qilsak xoh mozorlar, xoh daraxtlar, xoh tog'lar, xoh buloqlar, xoh boshqa maloikalar, xoh bir jin, boshqa narsalardan biz madad so'rasak, duo, ya'ni ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lib, shirk bo'ladida Alloh subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Agar bir kishi buni aytsaki, men ibodat qilayotganim yo'q, ya'ni sajda qilayotganim yo'q, duo qilyapman desa, ibodatning ma'nosini tushunmaydi. Duo ad-duo muhul ibada. Ibodatlarning turlari isti'onat yordam so'rash. Agar Allohdangina yordam so'ralsa, bu narsa ibodatni Allohni o'ziga qilgan bo'ladi. Lekin shuni takror aytamiz, taovun bilan isti'onatni farqini bilishimiz kerak. Taovun o'zaro bir-biriga inson o'zining imkoniyat doiralarida yordam berishligi. Bu narsaga biz ma'murmiz bir-birimizga yordam berishlikka. Bir-birimizdan yordam so'rashga ma'murmiz. Ammo isti'onat Allohdan boshqadan so'ralmaydigan yordamni boshqadan so'rashlik. Mana bu va idasta'anta fasta'in billah. So'rash ham shunga o'xshagan. Va idasta'alta fas'alillah. Allohdan boshqadan so'ralmaydigan narsani boshqadan so'rash bu narsa shirkdir. Nazar ibodatdir. Agar nazrni Alloh subhanahu va taologa qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Agar boshqa narsalarga qilsak, ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lamiz. Zabh ham biror bir hayvonni qurbon qilib so'yish ham ibodat. Buni Alloh subhanahu va taologa qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Boshqa narsaga qilsak, nima bo'lishligidan qat'iy nazar, bu narsa ibodatni boshqa narsaga qilishlikdir. Shuning uchun ham bizning shu vaqtdagi ko'p e'tiqodotlarimizda xatolarga yo'l qo'yilishligini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari bayon qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Yahud nasorolarning yo'liga kirib ketib qolishlikdan ogohlantirdilar. لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة قالوا اليهود والنصارى قال فمن sizlar o'zinglardan ilgarigi toifalarning yo'liga ergashib ketasizlar oyoq kiyimining bir poyi ikkinchi poyiga barobar bo'lgan miqdorda xuddi o'zi bo'lib qolasizlar dedilar yo rasululloh yahud nasorolarni aytyapsizmi deganlarda kim aytyapman bo'lmasam dedilar ba'zi rivoyatlarda لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم bu ummat dedilar ya'ni islom ummati dedilar o'tgan o'zidan ilgargi ummatlarning ushlagan o'rnini ushlaydi xuddi qarishma qarish gazma gaz ya'ni hamma narsasi to'g'ri kelib qoladi Ya Rasululloh Qors rumlarni aytyapsizmi dedilar. Ya'ni Majusiy va nasoralarni aytyapsizmi dedilar. Deganlarda odamlar bu shularni aytmasdan kim aytyapman dedilar. Huzayfa ibn al-Yamani oq mayda toshni oldilar. Mayda toshni oldilar-da saftlarga qo'ydilar. Aytdilarki, "Inna hada dina qad istaba'a ibaata hadhihi al-hasad" dedilar. Bu din mana shu oppoq toshni tiniqligidaqa tiniqdir deydi. Keyin yana bir kaft bu qo'llariga qo'yib, bir kaft tuproqni oldilar-da, faja'ala ala al hasa. Shuni ustiga shunday shunday qilib sepib ko'mdilar. Hatta varoha, hali qo'llaridagi mayda oq toshni bekitdilar. Bekitdilarki, "Vallazi nafsi yadihi la yaji'unna aqwamun ليجيئن أقوام يدفنون هذا الدين كما دفنت هذا الحصى shunday odamlar keladiki bu dinni mana shu mayda toshni hozir ko'mib qo'ydim tuproq bilan shunaqa yorug' tiniq bo'lgan narsani tuproq bilan bekitadigan toifalar keladi ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل va o'zinglardan ilgarigi odamlarning yo'liga shunday toyma-toy ergashib ketasizlar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan umid sahobalar qolishdilar. Bu sahobalar ichida Abu Dardo radhiyallohu anhu hakim sahobalardan. U kishilarki لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ما عرف شيئا ممن كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir sizlarning oldinglardan chiqib qolsa dedilar qachon abu dardo sahobalardan sahobalardan hali bor vaqtida shu vaqtda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir tirilib kelib oldinglarga chiqqanlarida o'zlarining davrlaridagi narsalardan namozdan boshqa narsani tanimasdilar deydi men olib kelgan narsani hech narsasi qolmabdiyu namoz qolibdi xolos deydilar avzoiy eng ulug' tobiinlardan bu kishi menga abu voil degan kishi aytdi deydilar ya sulaymon dedilar ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رأت حمضا فمن رآها ظن أنها سمينة وإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة ey sulaymon dedilar avzoiyga qarab men seni zamoningdagi qorilarni ya'ni o'zlarini dinni bildim deb yurgan odamlarni bir nordon narsani ko'p yeb suvni ko'p ichgan bir qo'yga o'xshataman Birov ko'rsa buni hozirgi vaqtda ham bozorga chiqib ketayotgan qo'ylarga nordon so'r narsani yeb suvni ko'p ichirib chiqadi. Mana bu narsani tamam ra'aha halib qo'yni ko'rgan odam bu juda semiz qo'y deydi. Lekin uni so'yib ko'rsa, ichidan hech narsa chiqmaydi. Shunga o'xshataman. Tobiinlardan Hasan al-Basri aytadilarki, "Law anna rajulan adraka salaf al-awwal" birinchi salafi solihinlarni agar topganda bir kishi bugun tirilganda shu davrni zamoni saodatni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrini topib hozir tirilganda ma arafa minal islami shay'an islomdan biror narsani topolmagan bo'lardi qo'llarini shunday yuzlariga qo'ydilar hijolat bo'lganlarda va aytdilarki إلا هذه الصلاة أما شو نماز قالوا بدينا شو نماز تقال ثم قال أما والله لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دين يدعو إلى دينه فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم يتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما ليعوض أجرا عظيما يعني shu ma'noni aytdilarki agar salafi solihinlarni topgan odam hozir tirilganda shu namozdan boshqa narsani topolmasdi deydi rasululloh sallallohu alayhi va vasallamning hadisi muboraklari borki bada al islamu g'ariban va sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi avvalgi boshlanganda ham g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar g'ariblar kimlar g'ariblar fohisha zino ma'siyat mast qiluvchi ichimliklar ichib yurgan gunohlar qilib yurgan yigitlar ichida qanday qilsam Allohni rozi qilar ekanman qaysi amalim sunnatga muvofiq bo'lyapti ekan qaysi amalim bid'at bo'lyapti ekan deb har bir hayotida o'zini tekshirib yashayotgan kitobi sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka urinayotgan yigitlar fohishaboz bid'atlarga cho'ngan, butun zino mast qiluvchi ichimlik chashandalik shuni ichida yashayotgan yigitlar ichida g'aribdir g'aribdir u chunki uni hayotni gashtini bilmayotgan ahmoq deb qaraydi unga bu qanchalik ularga qalbi bilan ey birodarlar haqqa yuringlar desa uni tushunmaydi hayotni gashtini bilmayotgan nodon deydi unga qarab g'arib mana shu yigitdir g'ariblar kimlar g'ariblar qariyalar sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka harakat qilyapti. Qanday qilsam kitobi sunnatga muvofiq yashayman ekan deyapti. Qaysi amalim sunnat uchun, qaysi amalim bid'at ekan? Sunnatni hayotimga tatbiq qilay, bid'atdan ehtiyot bo'lay desa, qarigan vaqtida aynidi bu deb xitob qilayotgan qariyalar ichida g'aribdir. G'arib bu odam. hayotga qabrga borgan sarim o'zimni tozalay deb urinayotgan qariya butun bid'atlarga tushunib yashayotgan uning gapini tushunmaydigan bu nimadan gapiryapti deb tushunmayotgan xususan qarigan vaqtida bedanavoz bo'lib qolgan odamlarni ishida sunnat haqida gapirsa bu hayotni gashtini bilmay qariganda shunday bir sovuq odam bo'ldi deb turgan qariya g'aribdir g'ariblar kimlar g'ariblar bolalik vaqtidan hamma o'yin kulgiga berilganda qanday qilsam Allohning kitobini yodqilar ekanman. Shariat meni shariat ilmlarini o'rganmoqligim kerak. Men shariat bu ertaga qiyomatda mas'ul bo'laman deb yoshlik vaqtida o'zini Allohning ibodatiga mashg'ul qilayotgan bolalar butun o'yin kulgi ertamandan kechgacha o'yinga g'arq bo'lib yurgan bolalar ichida g'aribdir chunki buni nima bu hayotdan mahrum bo'lib yashayapti deb tushunadi g'ariblar kimlar o'zini oilasini shariatga muvofiq yurishligiga targ'ib qilsa farzandlarini shariatga muvofiq yurishlikka targ'ib qilsayu ayoli aytib tursaki siz zamondan orqada qoldingiz deb tursa bu farzandlari uni tushunmasa siz faqat gapingiz oxiratdan boshqa gapingiz yo'q desa mana bu oilani o'zida bu odam g'aribdir agarki u har qanday dunyosi bo'lsa ham har qanday uni bolalari uni borgan sari bu dadamizni yaxshi kiyimlar bilan bir aldab turmasak bo'lmaydi deb yaxshi taomlar olib kelib turmasak yana oxiratdan gapirib qoladi deb tursa mana bu ota ham g'aribdir birodarlar g'arib kim g'arib farzandki haqiqiy islomni qanday qilib amal qilsam bo'lar ekan qanday qilsam islomga muvofiq yasharmikinman deb turibdiyu shunda otasi sen mendan bo'lganmisan nimaga yoshlarga o'xshagan o'yin kulgilarga bulg'ar qilmaysan nimaga sen bo'lma yigitlarga o'xshagan mana to'ylarda mast qiluvchi ichimliklarni ichib bunday yigitlik davrini surmaysan deb xitob qilib tursa onasi senga nima bo'ldi mana bu o'yin kulgilardan voz kechishsin butun hayoting mana bunday butun o'zingni saqol qo'ygan mana bunday sen butun islomdan boshqa gaping yig'ib qoldi seni deyotgan farzand ham g'aribdir g'arib hammasidan ham g'arib hozirgi vaqtda o'zini qanday ko'rsam sahobalarni ayoliga o'xshayman ekan. Qanday qilsam azvoji mutahharotlarning hayotiga meni o'xshar ekan deb o'zini ziynatini bekitib, o'zini gunohlardan saqlab, o'zini nomahramlarga ko'rsatmaslikka harakat qilib, o'zini hijobga olib turgan vaqtda ko'chalarda masxaralarga duchor bo'lgan. O'zining iymoni bilan ertaga qiyomat kuni Alloh bizdan so'raydi deb o'zining farzandlarini islom yo'lida tarbiya qilishlik bilan o'zini mashg'ul qilgan ayol undan ham g'aribrog'i shuki yosh turib hali qiz bolalik vaqtida o'zini hijob bilan yurishlikka o'zini qanday qilsam Alloh rozi bo'lar ekan Bu gunohlardan o'zimni tiymoqligim kerak, ziynatlarimni bekitmoqligim kerak deb o'zining har bir amalini muslima ayollarga o'xshatgan va tarixdagi kamolot hosil qilgan ayollarga ergashishlikka harakat qilib, jamiyatda turgan fohishaboz, buzuq ayollarga kulgi bo'lib yashayotgan e'tiqodli muslima qiz va ayollar haqiqiy g'aribadir. Chunki ular ularga haqni gapirgan sari masxaraga duchor bo'lib yashaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblik g'ariblarga jannat bo'lsin deganlarning siri ham shu bo'lsa kerak. Chunki g'arib o'zining hayotida nihoyat darajada mustahkam bir suyanchiqqa suyanmas ekan, u tashqi muhitdagi har xil zarbalarga ta'sirlanib o'zining haqiqiy e'tiqodidan ajralib qolishligi nihoyatda osondir birodarlar g'arib kim ya g'arib o'zining hayotini hammasini johiliyat bilan o'tkazgan pisqi pujur bilan o'tkazgan birdan islom da'vatini eshitib turib islomni mahkam ushlagan va shu kunidan tamomiy hayotini islomga tatbiq qilishlikka uringan shunda o'zining eski qadrdonlari unga kulib senga nima bo'ldi sen tuzuk odam eding birdaniga bunday bir majnun sifat bo'lib qolding degan vaqtda ey senlar men topgan lazzatni bir tatiganingda desa u nima lazzat bor bu shu yurishingda majnun sifat yurishingda deb xitob qilib turgan vaqtda bu g'aribdir haqiqatda mana bu g'urbatda yashayotgan kishi kambag'al kishi emas birodarlar to'g'ri kambag'al kishi ham g'arib lekin u g'ariblik hech narsa emas ma'naviy tarafdan g'arib bo'lgan odam odamlarga yaxshilikni shunchalik xohlasangiz sizga shunchalik yomonlikni xohlasa sizning qalbingizdagi tozalikni tushunmay tursa bu odam haqiqiy g'aribdir g'ariblarning ichida bu umumiy g'ariblar birodarlar Bu g'ariblarning ichida bir g'arib borki, u kitob va sunnatni mukammal biladi. Qur'onning buyruqlarini to'g'ri tushunadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarini to'g'ri tushunadi. Va ulamolar o'rtasida kitob va sunnatga chaqirgan vaqtida ular buning maqsadini bilib turadi. Haq ekanligini biladi. Lekin ular o'zlarining soxta obro'laridan mahrum bo'lib qolishligini bilib, bilib turib haqqa qarshi chiqqan vaqtida mana bu odam butun qalbi bilan ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, ular bunga har xil tuhmatlar toshini otib, har xil laqablar qo'yib turgan vaqtdagi haqiqiy olimlar bu g'ariblarning ichidagi eng birinchi g'aribdir birodarlar. Chunki bu bilib turgan odamlarning qarshiligini ko'rib, ularning tez kunda qiyomat kuni bilib ilmiga amal qilmaganligi uchun ichaklarini tortirib buni azob berilishliklarini hammasini bilib turib, shunchalik o'zlarini vijdonlarini pachaqlab, shu haqqa qarshi turib turgan vaqtida bu kitob va sunnatni bilib turgan odam bunga hech chidolmaydi birodarlar. rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni olib kelgan vaqtda nahotki shuncha odamlar bilmay sen bilib qoldingmi deyishgan g'arib bo'lib ko'ringan din rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'arib bo'ldilar qarindoshlari ichida g'arib bo'ldilar u butun olam ichida g'arib bo'ldilar bolalar butun rahmatan lil olaminni toshbo'ron qilib o'ynashdi kulishdi g'arib bo'ldilar va hamda u kishini butun Muhammad Amin deb laqablangan kishini tanishmadi. Lekin u kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni yetkazardilar. Va shu odamlarning bilmasdan u kishiga qarshi bo'layotganliklarini bilardilar va ularni duoibat qilmasdilar. Ular qanchalik azobni kuchaytirsalar, bu kishi shuncha rahmdilliklarni kuchaytiradilar. Mana bu kishi g'arib bo'lib yashadilar islom g'arib bo'ldi islom odamlarga notanish bo'lib ko'rindi bir ajib narsa bo'lib ko'rindi hozirda ham ko'p kishilar g'aribki birodarlar haqni ba'zi odamlarga aytib tushuntirishlikni qaysi tarafdan ekan deb qiynaladi o'zining ota onalarining qari qolganligini ko'rib hech kimda dunyodan ko'z yumganda shu shirklar bilan o'tib ketib qolishsa abadiy azobda qolishib ketib qoladi deb bilsayu shuni tushuntirishlikka harakat qilsa ular senga nima bo'ldi bu aynishing qayerdan paydo bo'ldi deb tursa bu farzand juda g'aribdir birodarlar chunki vaqt oz qolgan ko'p qari kishilarga lekin bir tomondan g'arib bo'lishligi bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan jannat bo'lsin bu g'ariblarga degan xitobni eshitishlik bilan bu saiddir bu baxtlidir bu shuning uchun ham bir haq narsani bayon qilingan vaqtda birodarlar xususan ko'p yoshlar hammanglar g'ariblikni ixtiyor qilinglar Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Ruhan tushkunlikka tushmaslik kerakki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari bizga mana bu narsani. Mahallada g'arib bo'linglar, shaharlarda g'arib bo'linglar, chunki haqqa chaqirishlik bilan g'arib bo'lmoqimiz kerak. Bu odamlarning turgan zalolatlari turgan yashayotgan botillari bir daqiqada birodarlar yo'qolib ketadi haq ro'barusiga chiqquncha zalolatning umri bo'lib turadi haq ro'barusiga chiqqan vaqtida alloh subhanahu va taolo albatta haqqa madad beradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan g'ariblarga mana jannat bo'lsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkadan madinaga hijrat qildilar hijrat qilganlarida ansorlar kutib olishdilar. Tarixda misli ko'rilmagan muhabbat bilan kutib olishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ansorlar fazilatlari haqida ko'p narsa aytdilar. Umumiy sifat bilan olganimizda ansorlar haqida ko'p duolar qildilar. ansorlar nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelishdilar bizlarni haqqimizga duo qiling gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin dedilar فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار abna'i أبناء الأنصار xudoyo ansorlarni gunohlarini kechirgin ansorlarning farzandlarini ham gunohlarini kechirgin ansorlarning nabiralarini ham farzandlarining farzandlarini ham gunohlarini kechirgin dedi shunda qoli ya rasululloh va boshqalardan bo'lgan avlodlarimizni ham Alloh gunohlarini kechirsin duo qiling dedi va avladil ansor dedi qoli ya rasululloh va bizlarning qo'l ostimizdagi xizmatkorlarimiz ham gunohlarini kechirsin alloh taolo duo qiling dedilar va mavalil ansor xizmatkorlarni ham gunohlarini alloh taolo kechirsin dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al ansor mehnah dedilar ansorlar imtihon dedilar فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق Ansorlar imtihon dedilar. Kim ansorlarni yaxshi ko'rsa, meni yaxshi ko'rganligi sababli yaxshi ko'rdi dedilar. Kim ansorlarni yomon ko'rsa, meni yomon ko'rganligi sababli yomon ko'ribdi dedi. Ya'ni meni yomon ko'rsa ansorlarni yomon ko'rganlar dedi. Ansorlarni faqat mu'minlar yaxshi ko'radi, ansorlarni munofiqlargina yomon ko'radi. dedi. Shuning uchun ansorlar haqida madinadagi ansorlar haqida tilimizni yomon so'z bilan aytishlikdan tiymoqligimiz kerak abdulloh ibn najiy degan kishi bu buchi aytadilarki qola aliyin ali roziyallohu anhu aytganlar dunyoda mo'min kishi borki ansorlarni uni ustida haqqi bor degan ekanlar qiyomatgacha mo'minlarni ustida ansorlarni haqqi bor birodarlar dini islomga yordam bergan dinga yordam bergan kishining ajri shunday katta bo'ladi birodar qiyinlik vaqtida dinga yordam berganlarning qiyomatgacha bo'lgan odamlarni ustida haqqi bo'ladi birodarlar mana bu narsani qiyinlik vaqtida g'animat bilmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat bo'lmaganda ya'ni makkalik bo'lmaganimda ansorlardan bir kishi bo'lib yashardim degan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan jobir ibn abdulloh rivoyat qilib aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga men guvohlik beramanki aytganliklariga man akhafa hadal hayya min al ansor faqad akhafa ma bayna hadayni va wada'a kaffayhi ala jambayhi kim bu ansorlar qabilasiga qo'rqitadigan bo'lsa cho'chitsa ikkita kaftlarini ikki yonlariga shunday qo'yib mana bu ikki qovurg'aning o'rtasidagi qalbni qo'rqitibdi dedilar o'zlariga ishora qilib ansorlarni qo'rqitgan odam meni qo'rqitibdi dedilar ya'ni ansorlar mening yuragim dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jang kuchayib ketgan vaqtda jihodlarda ansorlar bayrog'ining ostida bo'lardilar doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qat'iy makkada ansorlar bilan birga keldilar shunda hajarul asvadni o'pdilar keyin ansorlarga hajarul asvadni o'pishlikdan ilgari aytdilarki safo yoniga borib turinglar shu yerda uchrashamiz dedilar ba'zilarda safo oldiga keldilarda safoni ustiga chiqib baytullohga qarab qo'llarini ko'tarib ollohni zikr qildilarda duo qilib turdilar ansorlar pastda turishardi yig'lab duo qilganlarda ba'zilar aytdilarki mana makkaga keldilar birinchi Ammar rajul fi fi qaryatihi ashiratihi. O'zlarining shaharlarini sog'inib ketgan ekanlar va qarindoshlarini sog'inibdilar degan gapni aytishdi qalblaridan keltirishdi abu hurayra aytadilarki shu vaqtda safo tog'ida shunday turganlarda vahiy keldi vahiy kelganda biz aniq bilardik u kishining holatlari o'zgarib qolardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu vahiy kelayotgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga birov ko'zini ko'tarmasdi dango'k vahiy kelayotganini bilishi bilan yerga qarab olardi hatto vahiy kelguncha shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelib bo'ldi va birinchi so'zlari ya ma'ashiral ansor aqultum amma rajul rajulu fa'adratathu fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi bu kishi o'zini shaharini sog'inganligi va o'zini qarindoshlarini sog'inib shu yerda qolmoqchi bo'lib turibdilar deb o'yladinglarmi dedi ya rasululloh xuddi shunday dedik deyishdilar shunda aytdilarki yo'q dedilar ollohni bandasi va rasuliman dedilar Alloh Alloh tarafiga hijrat qildim va sizlar tarafingizga hijrat qildim dedilar. Hayot sizlarning oldingizda bo'ladi. O'limim ham sizlarning oldingizda bo'ladi dedilar. Shunda hammalari yig'lashdilar va aytishdilarki, "Ya Rasululloh, sizni haqqingizda shu qalbingizga kelgan so'zlar ichligimiz Alloh rasuliga baxillik qildik. Sizdan bilib qolishligingizga baxillik qildik. Shuning uchun shu so'zni dilimizga keltirdik." rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki olloh rasuli sizlarni tasdiqlaydi va sizlarning uzringlarni qabul qiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlar haqida ko'p maqtovlarni aytdilar sizlar adashgan holatda kelmadimmi sizlarni to'g'ri yo'lga solmadimmi dedilar Yani doğru Allah Teala sizlerni men sababli hidoyat qilgan dedilar. Ha deydilar. Kambag'al deydilar Alloh subhanahu va taolo men sababli sizlarni badavlat qildimi deydilar. Ha deydilar. Alloh subhanahu va hak sizlarni bar karar barqaror qildimi men sababli dedilar. Ha Şimdi Shunda mi? Siz joysiz keluvdik, keluvdik joyladik mi dedilar. Biz sizni qavmingiz sizni yolg'onchi degan vaqtda biz sizga iymon keltirib qasdlikladik deb aytmaysizlarmi sizlar ham deganlarida yo'q olloh rasuligagina minat biz bu so'zni aytmaymiz birodarlar inson bir yaxshilikni qilishligi qiyin lekin ansorlarni yaxshiligini qilish juda bu qiyin narsa bu lekin shu narsani ansorlardagi fazilat umrlarining oxirigacha minnat qilmasdan o'tib ketishdilar hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam minnat qilmaysizlarmi haqqinglar bor sizlarni aytishlikka deganlarda ham yo'q deyishdilar alloh subhanahu va taolo bizlarni ham din islomga yordam beradigan kishilardan qilib g'oyibni aytdi degan savol o'tdi bu bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan so'zlarini aytdi u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'p so'zlarni eshitganlar va sahobalar eshitmagan so'zlarni ham eshitganlar u kishi shu so'zni aytdilar u kishi g'aybni aytganlari yo'q payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zni aytdilar agar bir kishi dedi kasal bo'lib qolgan bo'lsa suv iste'mol qilsa ho tahorat ho g'uslga zarar qiladigan bo'lsa tayammum qiladi hech qanday o'ylanmasdan o'zi bir vatanni sevmas iymondandir degan hadis bu sahih emas birodarlar hadis sahih emas ya'ni inson tug'ilgan joyni yaxshi ko'rishligi bu yaxshi tabiat bu endi insonni tabiati lekin bu hadismi degan so'zga hadis emas ayol kishi har qanaqa ehtiyot qilsa ham mahramisiz muddat safar joyga borishligi mumkin emas nega bir kishi namozdan keyingi duolarni jahriyroq qilib o'qib bersalar degan savol biz ham birodarlar bir tomonlama g'aribmiz shu narsalarni ko'p savollar bo'lsa savollarga javob bermasdan ketamiz chunki bu javob bermaganimiz ba'zilarni bilmagan bo'lsak ba'zilarini bilamizu juda ko'p kishilar shuni ishonishga tayyor hali bo'lmaganligi uchun aytolmaymiz mana bu haqda biz qalbimizni g'urbat oladi chunki ba'zi bir haq so'zlarni aytilayotgan vaqtda biror bir narsani tushuntirilsa mana bu narsa qilib kelinardi yurib qoldi deb biroz aytilsa e hali sen bular bilan yursang juda ko'p narsani hali bor narsalarni yo'qotib beradi deydiganlar juda ko'p hali shoshmasin hali juda ko'p ammo shuni gaplari to'g'ri bu gaplari xato emas inshaalloh agar tirik bo'lsak bidat degan narsalarning hammasini yo'qotiladi shu narsani bilib qo'yishlik kerak lekin shunga hali ko'p kishilarni tayyorlab bo'lmaganligi bilan bayon qilaman. shu ba'zi savollarga mukammal qilib javob bermaslik uchun. Mana bu narsa insonni azoblaydi birodarlar. Agar kuchli joyga suyanmasa, insonni azoblaydi. Hali u shoshma deydi. Chunki Muhammad ibn Maslama Kabir nashrafni oldiga borganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu Kabir nashraf Muhammad alayhisalomni qatl qilaman deb o'ldirishlikka buyruq chiqardi. Bu yahudiy. Shunda Muhammad ibn Maslamni Alloh rasuliga azob berganligi uchun borib jazolashlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Shunda so'rab oldilarki, sizni haqqingizda bir kamsitishlikka ruxsat bering dedilar. Ruxsat dedilar. So'ygan uchun kamsitishlikka ruxsat dedi so'radilar. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqida bu kishi bizdan bir sadaqat olgani so'radi. Endi so'rayapti, so'rayapti, jekib so'rayapti. shunga bir narsa bir surat keldi sozilgan deb bu hali sizlar ergashchinglar ko'rasizlar hali sizlarni so'raverib ishdan chiqarib yuboradi deb shunday degan shu narsa meni esimga keladiki juda ko'p qulog'imga chalinadi hali sizlar bu bu odamlar ergashib yursizlar hali ko'p narsani yo'qotib yuboradi bular hali degan narsa shunda shu yahudiyni so'zi esimga keladi shu so'zni yahudiylarni so'ziga o'xshataman Nega u ruhim tushkunlik yo boshqa narsa bo'lmaydi? Haq bittaladi. Sharakan 60%, 70% haq bo'lmaydi. O'zlarimdagi haq bunaqa bo'lmaydi. Haq bittaladi. Buni tashqarisida hammasi zalolat bo'ladi. Ammo zalolat ko'p bo'ladi. Zalolat hamma tarafimizga kirgan. Biz qadam bilamiz, bu gapirayotgan odamlarning aksariyatini so'rasangiz, bundan qani desa qulog'ini ko'rsatadi odamlar. o'zi kitob nima, sunnat nima bilishmaydi. Ana bu narsani bilmagan odam bilgan meni meni bo'lmang, meni haq narsa nima ayting deydi. Shuning uchun bu yerdagi savolni ham bu shunaqa savollar ko'p bo'lsa ham javob qilmasligimizni siri shu edi. Endi hozir men shu narsani bir qisman Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asl sunnatlari borki, Bu narsa haqida inshaalloh o'zini o'rni kelganda menga javob mukammal bo'ladi inshaalloh. Lekin biz sizlardan sizlarning ahdinglar menga yo'qki, men sizlarga men ahd bermaganmanki, bir o'rtada bir haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ashoblar aytishardilarki, bizni barakil g'amotga, shu dengizga suv dengizga suv deyishardilar. barakul g'amo deyki masofasi uzoq xatarli yo'lga bizni yo'llang biz ortingizdan keta olamiz deyishardi iymon shunday alloh subhanahu va taolo iymonni shunday qalblarga ziynatli qilgandi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlarini oldida yer kurrashday hamma gapni bir chaqaga olishmasdilar hattoki asrni bani qurayzada o'tinglar bani qurayzada o'tinglar asrni dedilar Alloh buyurdi Ya'ni u so'zlar faqat shu so'zni aytdilar. La ahadun minkum al-asra ila fi bani Qurayza. Asrni Uhuddan kelib turganlarda asr namozini bani Qurayzada o'qinglar dedilar. Shunda ashoblar ketishardilar, asr qazo bo'laverdi. Asr qazo bo'ldi, bani Qurayzaga asr vaqti o'tib ketgandan keyin asr o'qishdilar. Chunki Rasulni buyurdi deyshtilar, tamom. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashardilar, birodarlar. u kishini buyruqlari tamom buyrug'idir Xolid ibn mana Abu chiqib ketdilar Abu Bakr radhiyallohu anhuni buyruqlari bilan xat keldi Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot qildi degan xat keldi. Safarda yurardilar jihodda. u kishi bu oqollarda vafot qilganlik xabari jang bo'layotgan vaqt yetib keldi. Umar ibn hattobning buyruqlari bu Abu Ubayda ibn Jarrohni o'rinlarga xalifa qilingan, ya'ni amir qilinganligi buyrug'i yozilgan. Unga alohida majlisni to'plab turmadimi? Umar hatto Hattob hammani olib chiqib, atrofda o'rab turib turib, lekin bo'shatib bu kishini saylamadimi? Bir parcha qog'oz. Uning ichida u o'h, haligi rasmiy qog'oz yo'q edi. Bitta parcha yerda turgan bir latta bo'lsa ham yoinki bir teriga shunday yozib qo'ydilarki, Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot qildilar. Siz bo'shadingiz, o'rnimizga Abu Ubayda qo'mondon bo'ldi dedilar. Oldilarida jang qattiq turganligini ishrat qildilar e'lon qilmasdan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vafotlari 9 dan bir ta'sir qilib, bular jangga bo'shashib ketib qolmasin. Jang g'olibiyat bilan musulmonlar g'alabasidan tugadi. Shunda aytdilarki, Abu Ubaydan oldin hatto bordilar, siz shunday amir bo'ldingiz. Va shu haq kelgandan keyingi vaqtgachaga men amir bo'lib turganligimga uzr so'rayman dedilar. Chunki qarz kelganda men bo'shagan edim dedilar. Iymon odamning qalbida bo'lganda bu hozirgi turgan hay'atlar hammasi yo'qib ketadi. Umar ibn Xattobni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida qozi bo'lib Ya'ni qozi bo'lib turdilar. Mahkamalari ularda katta emas edi shu oddiy joy endi biz tasavvur qilolmaymiz buni birodarlar. Umar ibn Xattob oxiri zerikdilar, bir yil turdilar, bir ikkita odam husumat qilib kelmadi. Ya Rasululloh dedilar, meni bu yerda men bekor turibman, meni ishga soling dedilar. Shunda nimaga dedilar? Bu odamlarga hech qanday bir hakamni keragi yo'q odamlar ekan Ya'ni iymon bo'lsa, insof, adolat bo'lgandan keyin mahkama kerak emas. Bu mana bunday mahkamalar bor deb maqtanish bunda hijolat bo'lishimiz kerak. Bu narsa shunday mana. Ali ibn Abi Talib oldida umar ibn hattob amirul mo'minin bo'lgan vaqtlarda amirul mo'minin xalifatul muslimin bu yer kurrasli xalifa aytdilarki mabodo bir ayolni buzib ish ustida men ko'rgan bo'lsam hukmni joriy qilasizmi dedilar ali ibn abi Talib. ali ibn abi tolib aytdilarki to'rtta guvoh keltirishligi shart dedilar agar keltirmasangiz qatl sakson darra ayolning sha'niga tuhmat qilish uchun sakson darra uraman dedilar mana bunday ali ibn abi tolibni doim yerlardan keltirmasdilar haqni hukm qiladilar. mana islom deb mana shunday bo'lgan ishonaveringlar deb tarixda qolgan hozirgi davrlarni ko'rib odamlar bu ko'zini pilpillatib qoladi bu rostmikinmi deydi bu narsalar islom bo'lgan vaqtida bu narsalar hammasi joriy bo'ladi islomdan qo'rqayotganlar shunday adolatli hukmdan qo'rqishayotgan bo'lsalar kerak. Chunki juda ko'p odamlar hurmatli deb yurgan odamlar xalqning ichidagi eng marad odamlarga aylanadi. Chunki islom ichidagi hamma narsani ochib tashlaydi. Unaqa soxta narsalarni yo'qotib tashlaydi. Bizni islomimizni ming masxara qilishsalar ham biz islomimizni tariximizdan va o'zimizni voqeimizdan va kitobi sunnatimizdan yaxshi bilamiz birodarlar. Bu vaqtda biz g'arib bo'lib yashamasligimiz kerakki, bir tomonlama g'arib bo'lsak, bir tomonlama qalbimizdan biz o'zimizning tariximizni bilishlik bilan saodatli bo'lib yashamoqimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqarorsin. Bu hozirgi hukmlarni biz savollarga javob bergan vaqtda aytdik, endi bu savollarga javob beradigan odamlar vujudga kelguncha biz javob berib turibmiz birodarlar. buni o'zini egalari bo'lgan vaqtida ular mukammal javoblarni inshaalloh berishadi inshaalloh hammamiz ham hozirgi vaqtda g'animat bilaylik mana bu hozir bizni islomda haqiqiy xizmatini qilsak birov bizni maqtamaydi bizni yomonlaydi bizni mazammat qiladi mahallada so'kishishda g'arib bo'lib yashaysiz mana bu vaqtda jannatni sil g'ariblarga degan vaqtda xizmatni qilishimiz kerak o'zining davri kelgan vaqtida uning bizga o'xshagan odamlarga berilmaydi bu xizmatlar biz bir oddiy insonlarga aylanib qolsak kerak allohu alam sallallohu الله تعالى على خير خلقه محمد وآله